devamlı söylediğimiz bir cümle var. Her şey zıddı ile kaimdir. Yani bir şeyin hayat bulması için onun bir de zıddının olması gerekir. Yani sıcak denilen şeyi anlayabilmek için soğuğun olması gerekir. Güneşin kadrini bilmek için havanın çok çok güneşsiz olması gerekir. Hastalık olması gerekiyor sıhhatin bilinmesi için. Bunun için biz her şey zıddıyla kaimdir Tabii ki bu inanan insanların bakış açısını yansıtı. İnanmayanlar ferdi boyutta değil, siyasi boyutta bile bir devletin devlet olarak ayakta kalabilmesi için onun zıttı yani bir düşmanının olması gerekir. Devamlı toplumunu o düşmana karşı hareketlendirir duygu ve hislerini besler. Ayakta kalabilmesi için bu canlılığa ihtiyacı vardır. Ama düşman olmasa, düşmanı olmasa yine icat eder dediğimiz gibi ve bu sefer toplumunu hareketli, canlı, müteyakkız tutamaz, uyanık tutamaz. İnsan içinde bu böyledir. Ferden imani yönden Yine şöyle bir söz söylüyoruz. Bizim bütün gayretimiz küfrü yok etmek değildir. Küfrü yok edemeyiz. Ama hakkı küfre hakim kılabiliriz. Neden küfrü yok edemeyiz? Sebebi küfür imanın zıttı olarak var olması gerekir ki İnsanoğlu imtihan sürecini bununla yaşıyor. İmtihan sürecini bununla yaşıyor. Şeytan ezelden yani iblis ezeli bir düşman kılınmış insan için devamlı bu düşmanına karşı müteyakkız yani uyanık olması gerekiyor. Allah Azze ve Celle Adem dahil ilk olarak defaatle Kur'an'da insanın, e, şeytanın, iblisin bizim için büyük bir düşman olduğunu ikaz ediyor. Onun dışındaki bize düşmanlık yapanlar şeytanın avaneleri konumundadır. Onun yardımcıları konumundadır. Eğer bize bu denli bir düşmanlık yapan varsa insan olarak hemen fail olarak onu öne iten kullananın arkasından mutlak şeytanın itmesi, vesvesesi, ilhamı vardı. Hatta en yakın kardeşler arasında bile. Hatırlarsanız eğer Yusuf Aleyhisselam'ın en son kardeşlerine söylediği bir söz vardı. Bugün hesap sorma günü değil. Aramızdaki bu düşmanlığı peydah eden şeytandır. Bununla ne anlatılmak istenilir? Eğer tevhid ehli inançlı bir kardeşinizin size dönük hoşlanmayacağınız bir hareketi, sözü, fiili ne olursa olsun gördüğünüzde hemen kendinizi ona karşı tepkiye hazırlamayın. O an onun şeytanın bir desisesi, vesvesesiyle bunu yaptığını düşünün bunu onun elinden kurtarmaya çalışın. Aynen de Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in buyurduğu gibi kardeşiniz zalim de olsa mazlum da olsa zalimse mazlum siz olabilirsiniz. Böyle düşünün. Ona yardım edin diyor. Sahabe diyor ki ey Allah'ın Resulü mazlum olana yardımı anladık. Ama zalim olana yardım nasıl olur? Yani zulmüne mi yardım edeceğiz? Allah Resulü hayır. O zulmü işleyen kardeşinizin, zalimin elinden tutup zulmü işlemesine mani olun. Onun için size karşı hoşlanmadığınız, hoş olmayan bir söz söylediğinde, fiilde bulunduğunda hemen ona karşı kendinizi tepkiye hazırlamadan onun bunu mutlak şeytanın desisesi ve vesvese, vesvesesiyle yaptığını düşünün. O zaman onu şeytanın desisesinden kurtarma çok kolay olur. Allah Resulü zamanında içki içen birisine had cezası veriliyor. Birisi de geliyor orada sahattallahu aleyk Allah senin belanı versin diyor. Allah Resulü sakın kardeşinin üzerinden şeytana yardım etme diyor. İçki içmiş, had cezası verilen birisi ki Allah Resulü'nün çokça e, şarap yapmak için ekilen şeyin bakımı, biçimi, taşınması, sıkan Hepsine lan içen, lanet eden sözü vardır sahih Ama orada şeytan üzerinden kardeşine la, yani yardım etme diyor. Zaten o içki içerek şeytanın çelmesine takılmış. O an onun bize ihtiyacı var yardıma. Had cezası ise Allah'ın hukukudur. O ceza o suçuna bedel ona verilmeli. Onun dışında katiyetle şey, şey, onun üzerinden şeytana yani şeytanın onu daha kötü işlere götürmesine sebep vesile olmamak gerekir deriz. Ayrıca her şey zıddıyla kaimdir dedik. Bu böyledir. Düşünün herhangi bir kötülüğü yapmaya meyil gibi bir şeyler hissederseniz gönlünüzden mutlak buna sebep olan şeyi düşünmeniz gerekir. Hangi zaafınıza sebep buna müptela oldunuz? Ne gibi bir hata yaptınız ki bu ikinci hataya hemen hazır gibi hissediyorsunuz kendinizi? Bunu korku ve evhamla değil, aklı başında düşünerek ancak buna mani olabilirsiniz. Başka türlü mani olmanız mümkün değil. Bu ayrıyeten tefeül dediğimiz bunun dersini hatırlayacaksınız. Bütün olayların karşısında karşılaştığımız bütün olaylar haberini aldığımız her şey ne olursa olsun bütün bunların tek yaratıcısı vardır. O da Allah Azze ve Celle'dir. Hiçbir şey de zaten Allah'ın izni olmadan, o bize yazmış olmadan, o bize takdir etmiş olmadan hiçbir şey bize isabet etmiyor. Bunu anladıktan sonra yani yolda giderken ayağınız bir taşa takılsa bunun bir tesadüf olmadığını düşünmelisiniz ayağına da bir tiken batsa bunun tesadüf olmadığını düşünmelisiniz. Hiçbir yaprak dahi Allah'ın izni olmadan dalından kopup yere düşmüyor. Size de hiçbir şey Allah'ın haberi olmadan isabet etmiyor. Ki onu o yaratmıştır, o takdir etmiştir. Burada öncelikli yapmanız gereken şey tefeül yani iyimser olmak. Gördüğümüz olayların manzarası, şekli bizi rahatsız edecek biçimde olabilir. Yani hoşlanmadığımız olaylar olabilir. Hemen onun karşısında yapmamız gereken şey tepe öldür. Ama bir kötülükle karşılaşıp anında sizin tefeüle, iyimserliğe geçebilmeniz zordur. Neden? Daha önceden insan kendisini bütün bu olaylara karşı hazırlamalıdır. Çünkü hayat yaşanacaktır. İyi gördüğün, kötü gördüğün şeylerle karşılarak, onları karşılayarak, onları da yaşayarak. Ama şunu iyi bileceğiz ki ayette de dediği gibi bizim iyi gördüğümüz o kadar şey vardır ki onlar aslında bizim için kötüdür. Kötü gördüğümüz o kadar şey vardır ki onlar bizim için iyidir. Bizim için hayrın ne olduğunu en iyi bilen kim? Allah Azze ve Celle'dir. Bize düşen nedir? Hayrı istemektir. Çünkü hayrı istiyoruz, Allah'tan istiyoruz. Bizim için hayrı hangisinin hayır, en iyi hayır olduğunu bilen olur. İlla bizim hayır dediğimiz değildir. Sadece bunu şurada karıştırmamak gerekir. Allah Azze ve Celle bize neyi emretmişse o mutlak hayırdır neyi yasaklamışsa o mutlak bizim için şerdir. Bu da emredildiğimiz, yasaklanıldığımız için itaat etmemiz gerekendir. Burada bunun hayır mı şer mi olduğunu biz ne bilelim diyemezsiniz. Allah emretmişse o hayırdır. Yasaklamışsa mutlak şerdir. Bunu böyle düşünürüz. Ama Kur'an ve sünnete bağlı olmadan bu bizim için benim için daha hayırdır gibi bunu daha önce dua bahsinde, kader bahsinde işlediğimi ben düşünüyorum. Kur'an'da çocuk için, eşlerimiz için, malımız, mülkümüz için dünya ziyneti olarak zikredilir. Biz bunu dünya ganimeti malı olarak biliriz. Doğru. Ama Bunlar aynı anda fitnedir der. Fitnedirlerdir der. O zaman biz bir çocuk sahibi olmak değil, hayırlı bir çocuk. Bir eş sahibi olmak değil, hayırlı bir eş sahibi olmayı düşünmemiz. Yani istememiz gerekir. Önceden iyimserliğe kendimizi kurgulamamış isek, programlamamış, programlanmamış isek, karşılaştığımız olaylar müsbet menfi, İyi gördüğümüz bir şeye hamd etmeyi beceremeyiz. Kötü gördüğümüz bir şeyin şerrinden de sığınamayız. Halbuki bazen görünüşte iyi olup da onunla bir felaketin gelmesi de mümkün olan bunu da yine tevekkül bahsinde, tevessül bahsinde işlemiştik. Kıtlık bir felakettir. Duaya çıkmak yapılan iştir, yapılması gereken iştir. Geliyor Allah Resulüne, ey Allah'ın Resulü, ekinlerimiz mahvoldu, hayvanlarımız helak oldu. Dua et, Rabbim bize yağmur versin diyor. Dua ediyor, daha bitmeden bulutlar görünüyor. Bulut normalde yağmurun müjdecisidir. Rüzgar da böyledir. Ama Allah Resulü bulutların toplanmaya başladığını görünce Hemen ellerini kaldırıyor. Allah'ım bunun hayrını istiyoruz, şerrini değil. Neden? Kıtlık bir musibettir. Yağmur duası, yağmur istemek bir kulluk eylemidir. Bulutun görünmesi, rüzgar esmeye başlaması iyi bir haberin müjdecisidir. Yani yağmurun. Ama o yağmur şerre, musibete, sel felaketine dönebilir. Ve Allah Resulü hemen Allah'ım bunun hayrını istiyoruz. Bunun üzerinde durursak Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin böyle bir duayı bir talep üzerine yapıp yağmur isterken gafil kaldığına aşağı inanmıyoruz. Ama bizde olsak yağmuru istedik ama Rabbim hayırlısıyla demedik, unuttuk diyebiliriz. Onun için görünüşte hayır görünen bir şey de olsa biz hemen onun iyi tarafını istemeliyiz. Şerrinden Allah'a sığınmalıyız. <coughs> yani şerri yaratan o. Ama o şerden yine ona sığınırız. Kullarını isyan edenleri azapla tehdit eden o. Çünkü onun azabı şiddetlidir, intikamı şiddetlidir. Ama yine onun azabından biz ona sığınırız. Neden? Başka sığınacak hiçbir kimse yok. Başka sığınacak hiçbir kimse yoktu. O zaman iyimserle kendimizi kodladığımızda iyi şeyleri düşünme. İyi şeylerin olacağını temenni etme. Öyle olmasını isteme. Aslında kendiliğinden bir iltica eylemi, iltica sığınma eylemidir. Gördüğün şey senin gözüne kötü bir manzara olur. Felaket gibi görürsün ki öyledir görünüşü. Ama hemen sığınma hissi duygusu harekete geçebiliyorsa işte o zaman tefeül iyimserliğe kendini hemen hazırlayabilirsin. O zaman katiyetle yine o derslerde de demişimdir toplumun fıtri olarak bu mevzuyla alakası cidden güçlü bir alaka olması hasebiyle bazen dinden, imandan, imanla alakası olmayan insanlar bile ya iyi düşün ki iyi şeyler olsun derler. Onlar sanki iyi şeyler kendiliğinden oluyormuş gibi zannettiklerinden böyle derler. Bazen nasılsın dediğinde birisinden iyi olmaya çalışıyoruz. Ya insanı iyi yapan Allah'tır. Eğer iyi olmak elindeyse hep iyi ol. Bu elinde değil. Onun için biz tamamen hayatımızın hayatımızı da ayette dediği gibi nasıl ki ibadetlerimiz, namazımız, orucumuz, kurbanımız onun için hayatımız, hayatımız da ölümümüz de onun içindir. Hiçbir şey yoktur ki hayatımızda haşa Allah'ın müdahil olmadığı bir saniyemiz olsun. Veyahut bir saniye baş başa bırakıldığımız bir an yoktur. Ha baş başa bırakıldığımız an onu unuttuğumuz andır. Onu unuttuğumuz an ondan istemeyi, ona sığınmayı, ona iltica etmeyi unuttuk mu o an işte kendi kendimize kalmışızdır. Bazen duamızda ey Rabbim beni kendi halime bırakma derken bunu kastediyoruz. Her şeyin Halik'i, yaratıcısı olarak ona iltica edip Gelen bir şey şer de olsa görünür de Allah'ım bunun şerrinden sana sığınırız diyebilmeliyiz değil mi? İltica edebilmeliyiz. Ayrıca parça parça göreceksiniz. Büyük insanlar, büyük düşünenler büyük şeyler yapar denilir. Bu söz mantıken doğru. Ama şer an yanlış. Ee, büyük insanlar, büyük düşünenler büyük şeyler yapmaz. Ama onlar lider olabilirler. Fakat büyük şeyler yapmazlar. Toplumun dengesine baktığınızda şunu da hatırlarsınız. İctimai yapıyla insanları tasnif etsek yani sosyal yapılarıyla insanları tasnif etsek birisinin erkek, birisinin dişi olarak yaratıldığını görürüz. Şöyle düşünelim. Herkes erkek olsaydı denge bozulur değil mi? Bozulurdu. Çünkü o taş, ağaç ne varsa her şeyi dişi ve erkek yarattık derler. Biz bunu sadece ne için düşünürdük? İnsanlar, hayvanlar. Ağaçlar için düşünmedik. Nebatat için de böyledir. Hatta duvarcı, taş ustası olan da bilir. Siz taşın bakıldığı zaman bu erkek bir taş, bunu zor kırarsın. Bu dişi kırılır dediklerini duydunuz mu? Taş duvar ustalarına sorun bir. Bu erkek, bu dişi derler. Şimdi bu yapı içtimai olarak, sosyal olarak tasnifa aldığımızda Bizim kastımız nedir? Birisinin yani meslek yönüyle tasnif ettiğimizde herkes farklı meslek ve meşrepte. Birisi ayakkabıcıdır, birisi duvarcıdır, birisi terlidir, birisi fırıncıdır, birisi şudur, birisi budur. Bu sosyal hayatta denge unsurudur. Sosyal hayatta denge unsurudur. Bunu hatırlamazsınız. 70'li senelerde e, komünizmin, sosyalizmin yaygın olduğu bir ortamda herkes adalet çığırtkanlığı yapardı. Haşa Allah'ı da zulümle inananları tenkit edebilmek için Allah'ı da zulmetmekle itham ederlerdi. Allah Kur'an'da da diyor kimisini zengin, kimisini fakir, kimisinin, kimisinin rızkını daraltmış, kimisinin rızkını genişletmiştir. İnanan birisi olarak biz mutlak adaleti düşünürüz orada. Ama aklı kıtlar katiyetle buradaki bu adaleti sezemez. Yani insanlardan bu duyguyla birisinin erkek, birisinin dişi yaratılması denge unsurudur. İstisnasız. Nebatta, cemadatta her şeyde böyledir. Herkes farklı farklı mesleklerde, meşreplerdedir. Herkesin aynı dengede, aynı zeka, aynı zenginlikle olsaydı bir köyü düşünün. 40 kişilik bir köyü. Hepsi zengin. Hepsi varlıklı. Hepsi zeki. O insanlar da denge bozuk olurdu. Denge bozuk olur. Neden? Ha? Çöpü kim temizleyecek? Çöpü temizleyen olmaz. Tuvalet e, tıkansa temizleyen olmaz. E, ziraatla uğraşan olmaz. Ekmek yapan olmaz. Yani herkesin kendi arabası olur ama araba yapan olmaz. Olması gerekir desek. Denge bozulur. Denge alt üst olur. Eğer Allah Azze ve Celle'ye inanmayanlar adaletsizlikle tenkit ederken bakın sistemlere. Bu toplumda belli bir kesimin zengin, belli bir kesimin işi kalması gerekir diye devlet programlarında bu vardır bakın. Hatta zenginliği öyle standartlaştıralım ki herkesi tüketici, tüketici konumunda Bizim hizmetimizi gören kimseler olsun. Sistem bile buna müsaade etmiyor. Herkesin devlet başkanı olduğu bir sistem olur mu? Herkesin milletvekili olduğu bir sistem olmaz. Herkesin vali olduğu bir sistem olmaz. Bu mümkün değil. Onun için toplumda sosyal bir denge unsurundan bahsettiğimizde kasıt budur. Ama bunu dini yönden bir tasnife tabi tutarsak mükellef olarak hiç kimsenin bir başkasından farkı yok. Var mı? Kadın erkek, zengin fakir, işçi patron, komutan asker, herkes tevhidi gerçekleştirme zorunda ve herkes namazı eda etme zorunda. Herkes namazın sahih olacağı kadar bilgisine sahip olmak zorundayız. Onun için içtimai yapıdaki farklılıklar katiyetle dini yapıda farklılığı gerektirmiyor. Bir vali de beş vakit namazdan sorumludur. Bir çoban da beş vakit namazdan sorumludur. İkisinin arasında bir fark yoktur. Peki başta bu kısmın başında dediğim gibi Büyük kişiler büyük işler yapar. Yok. Hiçbir kimse tek başına büyük iş yapamaz. Ama lider olabilir, idareci olabilir, buna rağmen tek başına bir iş yapamaz. Katiyetle yapamaz. Bakıyorsunuz, Nebi, Resul. Allah Resulü hangi harbe tek başına gitmiş? Hiçbir harp yoktur ki tek başına gitsin. İstişare etmekle emrolunmuş. Tek başına bunu yap denmemiştir. Etrafındakilere devamlı ihtiyaç duymuştur. Büyük kişi midir? Büyük kişidir lider olur, önder olur ama tek başına katiyetle hiç kimse iş yapamaz. Yapılan iş büyüktür. Hiçbir zaman o büyük kişi bir kişinin yaptığına hamle demez. Herkesin içtimai yapıdaki farklılığı gibi o büyük işte ona düşen yapması gerektiği bir nasibi vardır. Yani ona düşen bir pay vardır orada. O onu yapma zorundadır. Onu yapacaktır. Onu yaptığında belki az iş yapan onun karşılığında çok şey kazanan bir konuma gelmekle belki Allah'ın ilim nasip ettiği kişiden ki o kadar emek vermiştir, zahmetini çekmiştir, çiletini çekmiştir. Ama o yaptığı basit bir işle o ilim ehlinden daha çok zahmetli şeyler yapıp kazanabiliyor. Buna büyük bir lütuf demek gerekiyor. Bu da bir büyük lütuftur. Geliyor, Müslüman olmak istiyor. Ey Allah'ın Resulü diyor kelime-i şehadet getirip kıtala mı iştirak edeyim? Önce kıtala sonra mı diyor. Kelime-i şehadet getir sonra kıtala iştirak et diyor cihada. Adam orada öldürülüyor. Allah Resulü dedi ki az bir şeyle çok kazandı. Yani ömür boyu namaz kılmadı, oruç tutmadı, şu haramdı, bu helaldi gibi bir imtihana da tabi tutulmadı değil mi ömür boyu? Çok az bir iş yaptı ama çok şey kazandı. Buna insan lütuf der, ihsan der. Bunun örneğini çokça söyleyebiliriz. Birisi yaşı geçmiş, işi bitmiş tiptendi. Okuyamaz. Birilerine bir şey de anlatamaz. Ama yapabildiği kadarıyla içinde eğer o duygu hareketliyse birisini ilme teşvik eder. Cidden onun o sözü tesirli olur. O ilim tahsil eder. Öyle bir ilim tahsil eder ki ömür boyu İslam'a hizmet eder. Öbürküsü ölse bile, ölmüş olsa bile bunu yaptıklarına ortaktır ama hiç o zahmeti çekmedi değil mi? Onun çilesini çekmedi, zahmetini çekmedi, bir fedakarlık yapmadı. Onun için ben ilim ehli değilim. Bu mevzuda söz sahibi birisi değilim. Bu mevzuda ben nasıl bir katkıda bulunabilirim ki diyerek bunu diyorsa bu şeytanın sözüdür bakın. Bazen öyle olur ki biz yaptığımız hayırların müştereken bir araya getirerek yapmayı düşünürüz. Neden? Cemaatteki hayır illa bizim ceset olarak bir araya gelmemiz değil. Ondaki fazilet bundan dolayı değildir illa. Yaptığımız işteki müşterekliktendir. Benim infak edeceğim bir lira fakir birisini, okuyan birisini, ihtiyacı olan birisini doyurmaz. Ama 20 kişi hepimiz birer lira versek o doyar mı? Ama bak 20 lira verip bir kişi değil. Hepimiz o 20 liradan neyimiz var? O zaman hepimiz ki Allah o kadar lütuf sahibi ki katkın kadar sana ecir demiyor. O hepimizden ayağa gelen, yapılan bir iştir. Kazanılan fütuhatlara, fetihlere baktığınız zaman hiçbir zaman tek kişinin, bir kişinin yaptığı iş değildir bunlar. Hepimizin onda bir katkısı var. Nasibimiz var. Halbuki bu büyük lütuftur. Sen işini gücünü bırakıp okuma nasip olmamıştır fedakarlık yapmamışımdır. Senelerce sabredip çilesini çekmemişimdir. Ama onun okumasına katkıda bulunduysan düşünün. Bu bir kusur değil ha. Allah'ın sana büyük bir lütfu. Onu gibi öyle bir süreçten geçseydin imtihanı belki yarı yolda kaybederdin. Tahammül edemezdin, yapamazdın, edemezdin. Yarı yolda tekerler patlardı, lastik patlardı. Su kaynatırdın kalırdı. Onun için bizim payımıza düşeni onun ortaklığıyla müşterek olduğumuz bir işte payımızı Allah'ın bir lütfu olarak düşünmemiz gerekir. Belki biz bu cemaat halinde müşterek bir halde bir tevhid ehli öldüğünde 40 tevhid ehli ona namaz kılarsa, dua ederse diyor. Allah onların şefaatlerini neden 40 diyor? Neden 40'ta? He? Buradan kası cemaattir. Çünkü yüz dediği de var. Topluca hareket etme niyazda bulunma, yalvarma. Onun için tövbe ve istiğfar etmedir. Bu da bir lütuftur. Ama asla sahip olması gerekiyor. Cemaatle yaptığımız bütün ibadetlere bu, bu denli düşünmemiz gerekiyor. Allah'ın eli cemaatlendir derken ön arka arkaya tabur bölük gibi dizilmiş gruplarla demek değildir. Her şeyle cemaat halinde olan demektir. Yani ben bir cemaat müntesibiyim derken katiyetle dindeki cemaat bunu kastetmiyor. Çünkü biz o yönlü düşündüğümüzde bir cemaatin müntesibi değiliz biz bir dinin müntezibiyiz. Cemaat de itikadi boyutta doğru akide üzere olan tek kişi de olsa cemaattir diyor. Başka kimse yoksa tek kişi de olsa ve o cemaattir diyor. Onun için belki şöyle diyebiliriz. Büyük olmaktan çok büyük düşünün. Büyük olamayabilirsin. Tabi neye göre büyük dersen çok çok okumuş ilim ehli olan bir büyük zat olamazsın ama büyük düşünebilirsin değil mi? Bak buna mani yoktur. Bunun da önünü açarken Allah Azze, Allah Azze ve Celle Resulü istediğinizde Allah'tan en âlâ olan firdevsi isteyin. telaffuz edebildiğini iste. Çünkü fakirden istemiyorsun. Veremeyecek birisinden istemiyorsun. Gücü yetmeyen birisinden istemiyorsun. Ve bunun içinde Müslüm'deki bir hadis-i şerifte şöyle diyor. Adem'den kıyamete kadar bütün insanların kalbi tek bir insan kalbi gibi olsa ve herkesin istediği gibi bir tek dillen istense en uç noktada istenilen istenilmiş olsa aynı istekle Allah hepsini ödüllendirmiş olsa Allah'ın hazinesinden bir iğnenin denize batırılıp çıkarıldığı kadar bile noksanlaştırılmaz. O zaman kimden istiyorsun? Sınırlı malı olan birisinden değil. Sınırlı gücü olan birisinden değil. O kendisinden o kadar istenilmekten hoşlanır. Sen bana gel iki gün, üç gün üst üste kapıyı çal bir şey ver de dördüncü günü seni kovarım ben. Değil mi? Ama o istenilmediğinde kazar ediyor, kızıyor. Katiyetle isteyen kulunun elini boş dönder. Onun için büyük düşünebilirsiniz. Büyük şeyler isteyebilirsiniz. Neden? Büyük düşünme, büyük şey yapabilme kişiyi müteyakkız yani uyanık tutacak. Hareket halinde, hareket halinde tutacak. Allah Azze ve Celle'nin kendisine ihsan ettiği şeyleri büyük bir nimet gibi takdir edecek. Yani ben okuyamıyorsam yani birisine teşvik edebilirim. Ben dolu dolu adamın bir sene geçinecek bir şeyini veremem ama beş kuruştan ortak olabilirim değil mi? Yüz tane beşi bir araya getirdiğinde onda cemaatin bereketi vardır. Onun için büyük insanlar büyük şeyler yapar denilmez. Büyük düşünenler yapabilirler. O da yaptığı hiçbir şeyi küçümsemeyen insanlar için. Her şey zıddıyla kaimdir. Ve ayrıca insan karşılaştığı her olayı iyimserlikle karşılamalıdır. Ondan sonra büyük düşünen insan olmaya çalışmalıdır. Evet. Aslında ben daha kısa kesip sizi sohbete yoğunlaştıracağım soruya. Evet. Sorun. Evet. Peygamber. Senin sorun var mı? Bu gayet sarı. Ses, sesini çıkar. Sarih diyorum ama gayet sarih oldu. Yok illa bu mevzudan değil. Bir şey gelmiyor aklıma. Efendim? Bir şey gelmiyor aklıma ama. İman bahsinde şöyle bir bab zikrederiz. Allah Resulü'nün ashabının birçoğundan gelen ki umumu da aynı kanaatte olduğunu biliyoruz. Biz Kur'an'ı öğrenmeden evvel imanı öğrenirdik. İki sahabe birbirine rastladığında yolda gel biraz iman edelim derlermiş. Biz Kur'an'dan evvel iman öğrenirdik. Sonra Kur'an'ı ve imanımız artardı. Öyle bir zaman gelecek ki insanlar Kur'an'ı öğrenecekler. Hem de su içermiş gibi içecekler. Ne anlama geliyor? Yani mahrecini, nutkunu, telefuzunu çok mükemmel yapacaklar. Ama ondan amel etmeyecekler. Önce imanı öğrendik, sonra Kur'an'ı ve birbirlerine rastladıklarında da gelin biraz iman edelim derler. Burada görüyoruz ki önce okuyacağı ayetler hakkında ona iman telkin ediyor. Onu kabullenme. ilimle, şüphenin olmadığı bir ilimle, yakinle, daha sonra da inkiyat yani itaatin kemali dediğimiz inkiyardır. Öğrenmek ilimle oluyor. Şüphesiz tereddüdün olmadığı, şek şüphe tereddüdün olmadığı bir yakin. Ondan sonra da inkiyat, itaatin, taatin kemali. İçki yasaklandığında Medine'de o gün içki attı diyor. Allah haram etti diyor. Herkes elindeki kaseyi atıyor. Şunu da bitireyim demiyor. Evdeki küplerdekini döküyor. Ya şunu da bitirelim yazık falan israftır demiyor. Ya daha bırakacak zaman var diyor. Çıkın şurada bir meyhanenin önünde Allah'tan korkmuyor mu? Niye içiyorsun de, desen birisine. Ya biz de Müslümanız der. Zamanı var bırakacağız der. Ömer diyor ki radıyallahu anh'ın eğer bu Mekke'de olsaydı bu yasaklılık zor itaat ederdik. Çünkü orada Allah emretti deyince herkes bunu anlıyor. Allah Resulü namazı kılmış, bitirmiş. Sahabenin birisi şu an Kıbleteyn dediğimiz mescide varıyor. İnsanlar namaz kılıyorlar. Rükudalar. Cemaat diyor kıble Beytül Makdis'ten Beytül Haram'e değiştirildi diyor. Herkes ruku halinde hareme doğru dönüyor. Su Allah Resulü böyle haber verdi diyor. Buna inkiyat deriz. Yani itaatin kemalidir bu. Neden? Şeksiz, şüphesiz bir yakine bilgiyle ulaştıkları için. Onun için umuman dersleri imana yoğunlaştırma herkes birbirine rastladığı zaman biz bunu desek ki sahabenin birbirine demesine bakıyoruz o havaya. Hatta arada bazen çıkıyor birisi. Gelip diyor ki ey Allah'ın Resulü Abdullah İbni Ravaha'ya rastladım. Maaz bin Cebel'e rastladım. Gel biraz iman edelim dedi diyor. Bizim imanımız geçersiz mi yani? Diyor. Soruyorlar. Sen ona aldırma o şekle. Çünkü onlar hemen meleklerin kendilerini kuşatmasını istiyorlar. Neden? Oturup imandan müzakere edip konuştuğunda melekler orayı hemen kuşatıyor. Ve melekler de bulunuyor. Bizim bu ortamda birisine gel birer iman edelim desek ya ne yani biz iman etmiyoruz. Veyahut Rabbim sana hidayet versin dediğimde ben o kadar insana rastladım ki Adam yüzü kızarıyor, bozuluyor. Yani biz dalalette mi derken bizi hidayete çağırıyor. Hidayet ediyor. Evet. Soru? Sesini yüksel. Konu dışı ama bu dilencilere para vermeyle alakalı Kime? soracaktım. Dilencilere para verilir mi verilmez mi? Genellikle şu Suriyeliler... İsteyen hiçbir kimseyi boş göndermeyin diyor. En azından güzel sözle savun. Hani bazen geçiyoruz sonra aklımıza Efendim? takılıyor. Bazen vermeden geçiyoruz sonra aklımıza takılıyor. Şimdi tabi toplumda tereddütler var. Bir dilenci yakalandı. Hesabında 100 bin lira çıktı diyor. Cebinde şu kadar varmış hak etmiyor gibi şüpheler geliyor. Bizim için onu hak edip etmemesi önemli değil. Senden bir şeyler istenildi mi bir şeyler vermeye çalış en azından güzel sözle savun. Yani o farklı kötü şeyde harcarsa bile bir sorumlu olmuyoruz değil mi? Şimdi tabii. Sen bilmedikten sonra. Ki zaten normal bir ortam olsa herkes fakirleri düşünmeye başlasa sen oturduğun mahallede etrafında kimin ihtiyaç sahibi düşkün olduğunu bilirsin değil mi? Böyle bir telafiye gidilseydi dilencilik de bir sektör olmazdı. Dilencilik şu an sektör halinde çalışan bir ticari müessese oldu. Oradan buradan küçücük çocukları topluyorlar 30-40 tane 50 tane. İstanbul'un bir semtine götürüp dilendiriyorlar. Akşam ellerinden topluyorlar. Onlara belli bir yiyecekleri veriyorlar. Biz toplumda bu denli dengeyi düşünmediğimiz için. Hocam bir de bu çocukları mesela yağmur yağarken falan böyle yerlerde oturuyorlar acayip yani nasıl o ana baba ona şey yapıyor ben hayret ediyorum. Yani o parayı toplayana göre çocuk içeri üşütecek, ciğerleri üşütecek. Yani ee, bizim yani bilmemiz gereken şey bizden birisi bir şey istediğinde onu boş döndürmemek. En azından güzel de savunmak. evet. Yani bir soru sorabilir miyim? Evet soru sorabilir miyim? Ee, dersin başında dediniz ki hocam küfrü yok edemeyiz ama hakkı ama hakkı küfre hakim kılabiliriz. Allah azze ve celle küfrü e, hakkı küfre hakim kılmanın yolunu bize nasıl açıklamıştır hocam? Şimdi iman meselelerinde konuşmak gerekir öncelikli dedik. İmanın zıttı küfürdür. O zaman imanı öğreneceksin imanı bozan şeyleri de öğrendin mi karşı çıkarsın. Bu da anlatmak lazım. Bunun, bunu öğrenmeye gittiğin gibi birilerini öğretme, öğrenmeye teşvik etmen de bunun içindedir. Mücadele budur. Ve bunun aksi şeytanın vesvesesidir dedim. Tabii ki tevhidin üzerinde durmak, imanın üzerinde durmak, akidenin üzerinde durmak. imanı öğrenirsen aksini çok çabuk tanıyacaksın imandan zikredilen ne varsa bunu çok e, basit olarak örneklerini de verdiğimi düşünüyorum. Herhalde komşuluk hakkında ve aynen komşuluktaki zikredildiği gibi birçok e, mesele de var. Her kim Allah'a ve ahiret gününe inanıyorsa komşusuna iyi davransın. Şimdi komşuya iyi davranmayı neye dayandırıyor? Allah'a ahiret gününe bizim komşumuza davranışımızı neyin üzerine bina ediyoruz? Komşu bize iyi davranırsa. O bize kötü davranırsa hak etmiyor ki biz de ona iyi davranalım diyoruz değil mi? Şimdi komşunun bize iyi davranmayışı Allah'a ve ahiret gününe imanında sorun olduğu için. Sen de aynı şekilde karşılık verirsen ne diyorsun? komşum Allah'a ve ahiret gününe inanmıyorsa, yani bana iyi davranmıyorsa çocuğun karşılığı, ben de inanmıyorum deyip gidiyor. Ha, komşun sana iyi davranmasa bile senin ona iyi davranman nedir? Senin imanının gereği. Değil mi? Ama mesela bu. O sana kötü davrandıkça sen inadına öyle demeyeceksin. Ya bu benim imanımın gereği. Allah'a ve her kim Allah'a yani men kana yu'minu billahi vel yevmil ahir felyuhsin ila cari. Her kim Allah'a ahiret gününe inanıyorsa komşusuna iyi davran. Öyledir. Men kana yu'minu billahi vel yevmil ahir yukrim bayfahu misafirine ikram etsin diyor. Aynen. Men kana yu'minu billahi vel yevmil ahir felyekul hayran ev Her kim Allah'a ve ahiret gününe inanıyorsa ya sussun ya da hayır konuşsun. Yani aslında imanın edası pek zor değil. Ama her cüzüyle bir imtihanla karşılaşıyoruz. Komşu sana iyi davranıyor. Bunu aşam kötü davranıyor. Sen bunu aşamıyorsun. Ya o bana iyi davranmıyor ki. Hak etmiyor ki. Ben nasıl ona iyi davranayım? Ya komşuna iyi davranır. Sen imanından, sen Allah ahiret gününe inandığın için ona iyi davranacaksın. Aslında imanın edası zor değil ama sorun imtihanda. Böyle imtihan olur. Allah çene verdi diye konuşuyorsun. Ama konuşmanın hayır mı şer mi olduğunu düşünmüyorsun. Konuş ama konuştun ya hayır olacak ya da sükut edeceksin. Evet. Elli yedi yaşında bir kadın grup olarak ömrüye gidebilir. Ee, istenilen mahremiyle gitmesi mahreminin gidememesinin sebebi ne? Önce bu denenecek yapamazsa <coughs> grup halinde kadınların bir cemaati ama o kadınların içinden de birkaç tanesinin yanında o grubun işlerini görebilecek mahreminin olması gerekiyor. Çünkü Hulafay Raşid'in devrinde böyle grup halinde giden kadınlar olmuş. Sadece bazılarının mahremleri olarak. Evet ve düzene de konuyormuş. Çünkü Osman radıyallahu Anhı zamanında görülüyor. Ee, kadınlar ömre yaptıklarında onlara geniş bir saha bırakılıyormuş. Ee, erkekler yaklaştığında biz yüzlerimizi kapardık. Uzaklaştıklarında açardık diyor. Şimdi bu düzenle biraz kadın erkek ayırıyorlar. Ayıracaklar gibi görünüyor. Ama bundan önce kadın erkek tavafta aynı şey, yerde dönüp duruyor birbirleri çarpa çarpa vura vura. Önce mahremiyle gitmeye çalıştım ömreye. Ömre biraz daha lüks bura burada. Haç aslında önemli. Evet. Sadece kadın olarak yok çünkü yapılacak birçok işini yapacak kimse olmadığı için, mahrem olmadığı için en azından işlerinden birkaç tanesinin mahremi olması gerekiyor. Başka soru? Hocam, e, medet ya Gavs veya medet ya Muhammed diyorlar. Bunu bir de Allah'ın izniyle bağlıyorlar hocam. Bunun hükmü nedir? Şimdi ya Allah desin. Yani şeytan o kadar rahat oynuyor ki adamla. Ya Allah desin. Sana haşa Muhammed demesek Allah'a Allah ulaşamayacağız diye bir şey yok. Ama tasavvufun mantığında bu var. Nasıl ki bir kralın huzuruna teşrifatçı olmadan çıkamayız ve yüksek gerilim hattına bir ampulü trafo olmadan takamayız diyorlar. Haşa Allah'ı krala benzetiyorlar. Yüksek gerilim hattına benzetiyorlar. Allah istediğinde benden ister diyor. Muhammed de ellerini kaldırıp ondan istiyor. Evet. İşte ona aracı kılıyoruz falan denmez. Allah'tan istemen gerekir. Ha, ay Allah'ın Resulü, onun duasının müstecaplığını düşünerek ki bu hayatta olur. Tevessül mevzunda anlattı. Rabbinden işte bize yağmur versin diyor. Evet. O kadar yani şeyse neden dolan başlı yoldan gidiyor? Allah'ım bizi kurtar desin. Allah seni kullarının birisinin vasıtasıyla <laughs> kurtarır. Evet. Hocam duanın kabul olması için, daha hızlı kabul olması için Ömer radıyallahu anhu Abbas radıyallahu anh ile beraber çıkıyor ya. Daha hızlı değil, duasının müstecap olduğunu düşündüğümüz birisinin de beraberinde onun duasıyla teveccüh edebiliriz efendim Allah katında değeri olan birisi olduğunu düşündüğümüz birisiyle de isteyebilir miyiz? Diyorlar bu seferde. Hayır. Yani Allah... Öyle olsaydı Allah Resulü ile isterdi Ömer. Evet. Çünkü orada Allah Resulü'nü yani Ömer'in kendisi diyor radıyallahu anh'ı biz Allah Resulü hayattayken onunla tevessül ediyorduk. Bir, burada ölüyle tevessül edilmediği açık ölüyle tevessül edilecek olsaydı Allah Resulü herhalde Abbas'tan daha faziletli. Yine Resulüyle tevessül ederiz diyordu. Bu sefer tevessül anlamı onların dediği gibiye kayardı. Ama bakıyoruz Allah Resulüyle ile tevessüller nasıl olmuş? Gidip dua olarak istemişler. İbn Abbas'ın olayı da çok açık yağmur duasında. İbn Abbas da dua edip ellerini kaldırıyor öyle. Onun için Müslümanların birbirlerinden dua istemesi caiz. Çünkü Müslüman kardeşinin kıyabındaki duan müstecaptır diyor. Çünkü herkes bir, bir başkası için temiz ağızdır. Çünkü insan kendisi için günah işliyor. Kendisinin günahı onun duasını kabulüne mani olabilir, olabilir. Ama bir başkası için temiz ağız olmasa bile dua edilir. Evet. Mevzuyla ilişkin soru yok mu? Gerçi illa mevzu hakkında sorun demiyorum ama Mevzuyu da hasreten üç başlıkta zikredilir. Evet. Hocam ben kardeşlikle alakalı bir soru sorabilir miyim? Kardeşlik meselesiyle alakalı. Kardeşlik? meselesiyle alakalı. Şimdi hocam Allah Azze ve Celle az önce siz bahsettiğiniz gibi eşleri ve çocukları dünyadaki ziynetlerden saymış ama aynı zamanda imtihan sebebi saymış. Fitne dedi. Bizler de kardeşler olarak yani arkadaşlar veya öz kardeş olarak her birimiz birbirimiz için nimetiz ama aynı zamanda imtihan sebebiyiz yani. Tabii. Ben benim için fitne olabileceğini düşündüğüm bir kardeşle araya mesafe koyabiliyor muyum? Küs Buradaki fitne imtihandır e, benden sonra size kadından daha büyük bir fitne bırakmadım diyor. Şimdi bu ne anlama geliyor? Yani imtihan vesilesi bırakmadım. E, kadının illa fitne ve şerli olduğu anlamında değil. Onunla çok imtihan ediliyoruz. Düşün kadın Tirmiz'deki hadis şerifte dışarı çıktığında e, şeytan onunla temessül eder. Yani o kadının her şeyini güzel göstermeye başlar. O kadından başkasını ifsad edebilmek için. Çok çirkindir belki. Yürüyüşü, konuşması, tavrı bile cazibeli olabilir. Onunla daha çok şerre sebep olabilir. Kanaatsiz bir kadın kocasını hırsız da yapabilir. Kanaatsiz bir kadın çocuklarını da aynı olur. Kanaatkar bir kadın o evde berekettir. Ee, İbrahim Aleyhisselam'ın, İsmail'in hanımının e, geçiminiz nasıl dediğinde sıkıntıda sözünü söylüyor. Sonra oğluna vasiyet ediyor, haber bırakıyor. Eşini değiştirsin, karısını boşasın diye. E, bizim şimdi kadınların nankörlüğüne bakın. Hepsi sanki birer yani bereketsizlik abidesi. Hiçbir halden memnun değildi. Evet. Kadınlar daha çok imtihan meselesidir. Yani daha çok erkek arkadaşlar anlamında sorun. Şimdi onda gördüğün şeyi de imtihan olarak düşüneceksin. Allah da seni öyle nasıl komşunla imtihan ediyor. Allah kardeşliği üç temel üzere kurmuşsa sen onu kardeşlikten çıkaramazsın. Ama bazı muamelelerine kısıtlama getirebilirsin. Daha önce yakınlarda yapmıştık arada kardeşleri. Ee, bazı muamelelerden imtina edebilirsin. Diyelim ki yalan söyleyen, hırsızlık yapan bir kardeşin kardeşlikten atamıyorsun ama onunla sen ortak bir iş yapamazsın. Yalan söyleyince sözüne güvenemezsin o işlediği şeye dönüyor. Peki o hasletleri ondan kaldırabilmek için daha çok yakınlaşmak daha hayırlı olmaz hocam. Bazı şeyler tek başına yapılmaz topluca. Mesela daha önce sizde Ebu Süfyan'ın yalan söylemekten sakındığı olay var ya. Evet. Orada diyor Allah Resulü hakkında yalan söylemek isterdim ama ayıplanacağımı bildiğim için bunu yapmadım. Hatta ben orada yalan söyleseydim arkadaşlarım buna daha çok memnun olurlardı. Ama daha sonra ben ayıplarlardı diyor. Şimdi orada Ebu Süfyan'ın yalan söylemekten sakınması Allah korkusundan mı? Arkadaşları ayıplayacağı için. Hangimiz içimizde yalan söyleyen birisini bu denli dışlıyoruz? Bazı şeyler topluca yaşanır. Yalan söyleyen birisine güvenmeme gibi bir tavır işte ona bir tepki gösterirse nereden ne zaman başlayabiliriz? Ahmet bir yalan söyleyecek. Bu toplumun içinde nasıl söyleyebiliriz ona? Hatta deriz sevildi ya bir yalan için bir adam da darıltılır mı? Daha iyi şeyleri var deriz. Başlayacak zamanında elini ipini kaçırdık. Ama küçük çocuklar küçükten böyle alıştırırsa bu daha kolay. Evet. Bu da annenin elinde eğitilmiş bir anne, eğitimli bir anne çocuğu dürüstçe büyütebilir. Başka? Evet, çayları getirebilirsin. Beni şimdi. حكم الصلاة القبور أو مبتدع؟ تعال هنا كيف أسأل أخذ الكرسي هذا تعال الصلاة يعني يعني إمام بنا يعني مثلا فهو وهو قبوري ومختلف وحكمه كحكم المشرك نسأل الله العافية نصلي خلفه تبحث يعني إمام ثاني تمشي تصلي وأصلي منفردا لا لا أصلي أحسن جماعة ولا تترك المسجد لا نترك المسجد أما هذا الرجل هو واحد ثاني المشكلة عندي في العمل لا يوجد يعني آخر لا يوجد بديل يعني أنت متأكد هو قبول يعني نعم كيف عرفتها؟ من خلال كلامه من خلال كلامه إذا آه، يعني تقوم عليه الحجة كيف؟ تنصحه لابد تنصحه لابد يعني أنا أسأل ما حكم صلاح الفم هل هي أصلا ممتنع فقط إذا فتحنا الباب والناس يعني ترى كثير من الشباب يتركون المساجد نعم. ويتهمون الأئمة يعني يكفرونهم يتعمقون مباشرة بالتكفير ممكن يعني قوله يكون يعني كفر أو الشرك أو فعله نعم فقد ما نستطيع أن نكفره نعم، لا تقام عليه لا بد تقام عليه نعم يعني أيضا فهم الرجع أيضا يجب عليك تجد مثلا هو يتقن اللغة الألمانية يعني يتكلم اللغة الألمانية إذا رأيته يعني على البدع وعلى كفر أو شرك لا تستطيع تمسحه باللغة التركية تقيم عليه حجة فقد لا يفهم وربما شيخ ربما يأتي طالب علم يريد أن يقيم الحجة على إنسان لكنه ليس لديه القوة في إقامة الحجة فهو آه، يأتي ما بناه يعني غيره ليس له يعني قدرة آه، في بيان المسألة نعم نعم فهذا يؤذي أكثر ما يصلح <coughs> فإذا علينا أن لا نحكم على الناس حتى نتعلم نحن نفرق بين التكبير بين التكبير العام والمعين نعم بين المطلق نستطيع نقول يعني من قال كذا فهو كافر على الإطلاق نعم من فعل كذا فهو كافر فنسميه التكبير العام نعم مثلا إذا فهمت قبل شوية آه، أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني آه، لا يعني لعن شارب الخمر يدل على شارب الخمر كذا فقد إذا كان يقوم عليه الحد يعني على واحد شارب الخمر جاء واحد قال له سخط سخط الله عليه نعم والله آه، أن النبي صلى الله عليه وسلم منعه أن يصعد على الشيطان نعم, نعم. كل كل هذا معناه التكفير آه، العام ممكن بيان بيان الحكم للمسألة نعم كقول النبي صلى الله عليه وسلم الكاسيات العاريات المائلات المميلات يمسوهن كأسلمة البخت إلعنوهن فإنهن ملعونات أما على الخصوص فلا يجوز نلعن الجنس لابد تقيم عليه نعم نلعن الجنس أما لا نلعن المفرد المعين أن نقول تكفير الخاص أو تكفير المعين نفس الشيء بعينه لا نستطيع نقول له أنت كافر ما نستطيع يعني نبينه من عدة أيام الحكم ليس فقد في بعض الأمور نعم. لا يكون معذورا نعم مثلا في الاستهزاء هذا كفر نعم. نعم. كل يعرف يعني معنى الاستهزاء صحيح أم لا صحيح صحيح فمن طيب، يستهزئ يريد أن يستهزئ من سب يعني على الرسول أو من سب الله عز وجل كذا هذا ما لا يؤذر أبدا طيب من أشرك حتى من أشرك شركا أكبر شركا أكبر إن لم يكن لديه علم فلا نستطيع تكفيره مثلا آه، قوم موسى عليه السلام بعدما يعني جاوزوا البحر البحر حينما وجدوا الناس يعني يعكفون على أسنان كذا نعم. اجعل لنا إلها كما لهم آلهة إيش قال لهم إنهم قوم تجهلون ما كان أيضا نعم. أصحاب النبي سووا نفس الشيء بعد فتح مكة في حنين اجعل لنا ذات أنواع كما لهم ذات الأنواع صحيح صحيح نعم نعم فهم نعم يعني قال له كنتم كما كما قال قوم موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة فهنا الموقف موقف تعليم وليس موقف حكم نعم نعم يعني آه، من صدد بيان الحكم نقول خرع إذا جاء يعني ورد النص يعني من الكتاب والسنة لما نقول هذا القول أو الشرك كقول نعم كحكم آه. على القول وهذا الفعل الشرك ولا نكفره هناك موانع نعم. والضوابط يعني حتى تتوفر الشروط وتتحقق تتحقق الشروط تنتفي الموانع وايضا يعني بعض الناس يحسبون انهم يعني اقاموا الحجه اقاموا الحجه ربما ما فهمه نعم نعم لابد ان نبين له مثلا أحيانا ترى الناس يعني في المساجد يعني بعد إقا... بعد إقام الصلاة يقول شفاعة يا رسول شفاعة يا رسول يفهمون كذا إذا منعتهم تدرك ماذا يفهمون كأنك تنكر الشفاعة أو تكره النبي صلى الله عليه وسلم آه. صحيح نعم. يفهمون مباشرة نعم. ويجب علينا أن نبينهم يعني حتى يفهمون نعم, نعم. وما نعم. علينا إلا البلاء خلاص أيوة. ولا نستطيع نقول أيضا أنا أقمت عليه الهجوم وكفروا ما تستطيع يعني التكفير أيضا وحده أيوة صحيح أنا ما الفائدة من يعني الذي يكثر الناس يعني قطع عشواء يعني بدون قيد نعم ربما هو يخرج من الملة بس يعني أسهل من, من الذي يقول بسوءته يعني بكلمة نعم. الكفر نعم. أو الشرك نعم. لأن ما الفائدة من تكفير الناس هذا الذي نريد أن نصل له لا ما الفائدة لا فائدة أنا الذي أرى هؤلاء حاولوا أن يجنوا الثمرة لكن لما استصعبوها أصبحوا يحكمون على الناس لا نمتنع أن نقول حكم المسألة نمتنع بس عن التكفير عن تكفير المفرد المفرد الناس نعم، المعينين صعب صحيح ترى يعني إذا قلت لهم يعني امتنع يعني كثير من الناس لابد يجتنبون من المساجد لا يذهب يعني يذهبون للصلاة كأنهم يبحثون عن السبب حتى لا يذهبوا للمساجد نعم. وفي بعض المساجد نحن نصلي فيها إذا نصحتم الحمد لله يقبل الحمد لله ومنهم من لا يقبل أيوة. والله نحن لسنا أهلا نصيحة يعني هي مشكلة بارك الله فيكم أنتم أهل, أهل النصيحة حفظكم يعني- الله يعني ناس من بعض الشباب يعني كأنهم يقيمون عليهم الهجة حتى يكفرون مباشرة نعم لا يعني يتأخرون عن التكفير نحن ليش نبين لهم حتى يفهموا نفهمهم نعم والنبي صلى الله عليه وسلم لم يحارب الكفار لمجرد أنهم كفار إيه. إنما عندما منعوا من نشر الدعوة حاربهم النبي صلى الله عليه وسلم حتى هو أن النبي صلى الله عليه وسلم آه، أمه ماتت في الجاهلية نعم على الكفر آه، نعم على الجاهلية نعم العسل هناك كفر صحيح صحيح نعم فقد بعدما جاء إلى المدينة استأذن أن يستغفر لأمه صلى الله عليه وسلم وأن يزورها ومنع الله سبحانه وتعالى أذن له يزوره فقط منعه أن يستغفره لماذا؟ لأنها كافرة فقط في مكة سوى نفس الشيء لعمه نعم. ومنعه الله عز وجل يعرف هذه المسألة إن كان يعرف أن أمه ماتت على الكفر لم يستأذن ما كان ينبغي له أن يستأذن ليستغفر صحيح صحيح إذا هو أيضا ما كان يستطيع يميز من مات على الكفر أو على الإيمان كيف نحن نميز؟ والآن الأصل الإسلام هنا نعم الأصل أنهم مسلمون إيه. نعم نحكم على الناس كونهم مسلمين إيه. نعم لهذا لهذا لا هنا والأخطر شيء نعم. هذه المسألة نعم يعني حتى صاحب العلم أيضا ما يستطيع يتجرى يعني بسهولة اي والله يعني حتى العلماء يحكمون بالعموم قلة من يحكم على الخاصة بأنهم كفار وابن تيمية رحمه الله يبين هذه المسألة مثلا أحمد نعم. رحمه الله كان يكفر الجهمية نعم. يعني كذا كان يكفره من قال أن القرآن مخلوق فهو كافر لكنه لم يكفر من الذين يعني قال هذه الكلمة الجهمية نعم. فقد كان يصلي خلف إمام الجهمية صحيح وكان كان يدعو للمأمون أيه؟ المأمون كان أيه؟ كان معتزليا جهنيا صحيح ويدعو له إيه، كان يصلي خلف الإمام يعني خلف إيه، خليفة خليفة نعم المأمون وغيره أيوة. نعم هذا أخطر مسألة في هذا الزمن أيوة وهذه التي صنعت الفتن في بلاد المسلمين أنشأت الخوارج نسأل الله العافية والله كان نعم. تنسحب لقد أحيانا نحن أيضا يعني مضطرين في هذه ترى الإمام وكأنه يجري نعم الصلاة ما تستطيع يعني تقيم الأركان يعني بكمالها يعني. أو بحقها أحيانا أنا أنسرق أصلي وحدي ما يشعر أحد لأن تسبب الفتنة حتى آه، آه، كما ورد في الحديث يعني في في كتاب الإمارة في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخبرهم عن الأمراء الذين يأتون يؤخرون ينكرون سلا بعضهم نعم يقول ألا نقاتلهم يا رسول الله قال لا ما صلوا نعم. ما قاموا فيكم الصلاة نعم. يعني هم يؤخرون الصلاة إلى غروب الشمس نعم إيش نسوي صلوا في وقتها إذا أدركتم فصلوا معهم أيضا الله أكبر للفتنة إيه. يعني إذا تسبب الفتنة في المجتمع الإسلامي فتنة كبيرة يعني. نعم أيوة. وهذا الذي قام إيه. الآن الآن قامت الفتنة نسأل الله أن آمين ما الفتنة الآن تفضل شيخ هناك بحث أنتم يعني كما قيل لي أنكم ما شاء الله في علم الحديث لديكم قوة ما شاء الله تبارك الله شيخ الآن الشيخ ماهر الفحل وغيره من الشيوخ يقولون بأن المتأخرين عفوا المتأخرين نعم لا يؤخذ بتصحيحهم وتضعيفهم إنما نعتمد على تصحيح وتضعيف المتأخر المتقدمين كأهل العلل يعني كالإمام ابن أبي حاتم والدار قطني وغيره من أئمة هذا العلم لكن لا نرجع لابن حجر والعراقي والخطيب البغدادي وابن دقيق العيد والإمام الألباني هؤلاء لا نرجع إليهم لأن أولئك كانوا أقوى آه، يقول في تعريف علة العلة علتان علة قادعة نعم علة غير قادعة نعم ولا يطلع عليها إلا جحابذة من العلماء والنقاد نعم كدار قطبين نعم. وعمل معهم علي بن المدينة نعم ويحيى بن معين مثل هؤلاء أبو زرع الرازي نعم, نعم. وعفنة في العلم نعم في العلم ولهذا هم أكثرهم مثل الترمذي أيضا هم خصوا بعض التأليفات في العلم مثلا الترمذي رحمه الله له علل كبير نعم نعم كلاهما طبع يعني نعم كان هم ابن حجر من المتأخرين فقط هو آه، ايضا معتبر في التعليق نعم والجرح والتعديل إيه، نعم معروف يعني إيه، لماذا ظهرت هذه الفكره عند طلاب العلم كهؤلاء الذين يقولون بالتفريق ما بين المنهجين اليس هؤلاء ياخذون من اولئك وربما يروا الان مثلا ما لم يرى اولئك مع بحثهم وعلمهم وسبرهم للرجال وبحثهم في طرق الحديث لكن ربما مثلا <laughs> ابن حجر رحمه الله قبل أن آه، نقرأ يعني كتاب المثل نعم. يعني في جهة التعديل آه، طبعا بدأنا بكتاب ابن حجر تقريب التهذيب نعم بعد ذلك تهذيب التهذيب وتهذيب الكمال تهذيب الكمال نعم مثلا آه، آه، ابن هجر يقول في التقريب لأبي الرحمن بن التعبير فقيه مشهور نعم يعني هذه الألفاظ يعني ليست من ألفاظ الجهد ولا التعليم نعم هذه الألفاظ العدالة ليش, كذا قال امتنع عن الناس نعم. خاف نعم. لفضله لفضل هذا العالم فقه مشهور قال وقد ترى البخاري ضعيف نعم مساعدا يتنفس وابن حبان يتنفس يتهمه أكثر في المجموعة يعني أهل العلم ولو كان ابن أو أبوه مثلا أبو داود يتهم ابنه وابنه له ابن أبي داود له كتاب المصاحف ويوجد من اتهم أباه آه. وأيضا أحمد بن حنبل يتهم ابنه صالح نعم لا يمنع من العلم آه. إذا يعني يعني أردنا أن نقول الحق لن نخشى في الله إلا ما نعم كالصحابة الذين قتلوا آباءهم صحابة قتلوا آباءهم هذا لا يطعن في ولده مثلا فقد آه، هذه المعلومات لا تعلن عن الناس مثلا آه، الطبري رحمه الله آه، اتهم في بعض الأمور أحمد بن أهل العلم كلهم يعني فعلوا هذا الشيء حينما مات تبابيا حنابلة لم يسمع أن يدفنون لم يدفنون أه، أه، أه، إيه. وهم يقولون أن كلام الأقران لا يؤخذ إيه. فقد قال أهل العلم لم يمتنوا أن يقولوا ولو كان الشيخ أستاذه مثلا آه، النسائي رحمه الله أستاذه طرده من مجلسه فبعضهم اتهموا النسائي بالتشيع نعم لا هناك تهمة ابن النسائي كان يرعى علي على الحق كان هو إمام مع قام ضده بقى لا يملك هذا هو الله عز وجل نعم. طرده من من مجلسه مع ذلك نسي كان يحضر في دروس في دروس هذا الشيخ فقد وراء الاسطوانه لكي لا يرى آه، وينتفع يرى ولا يطرده من جديد يعرف انه يستفيد منه الحق يقال ولو ما عجبه يعني اعجبه آه، آه، الذي ذهب إلى أحمد بن حنبل في العراق من الأندلس مات آه نسيت اسمه قلت لك مرة اسمه وتذكرته تذكرته وله كتب ذهب إلى أحمد آه، إلى ابن حنبل وكان ممنوعا من الحديث هو من الأندلس من الأندلس بقي بن مخلد نعم هذا هو بقي بن مخلد نعم ذهب إلى ابن حنبل إلى العراق وأتى إلى المسجد قالوا ابن حنبل ممنوع من التدريس بعد مسألة خلق القرآن المسجد بقي بن مخلد أكبر من مسجد أحمد نعم. فقط الآن في حكم مفقود يعني ولكن يعني كيف أخذ من ابن حنبل بقي بن مخلد جاءه قال أريد أن أخذ منك الحديث قال أنا ممنوع من الحديث قال أنا جئتك من مكان بعيد قال من, من, من الشام قال أبعد قال من مصر قال أبعد قال من المغرب قال أبعد قال إذا أنت من الأندلس لا حول ولا قوة إلا بالله أكثر الله قال أنت ترى ما أنا فيه قال أنا آتيك في كل يوم كالمتسول يعني شحات متسول آتيك بلباس المتسول وأطرق الباب وتحدثني من الباب حديثا أو حديثين وبقي هكذا حتى أخذ منه آلاف الأحاديث بهذا الشكل يعني هذا ذكره آه، الشيخ عبد الفتاح أبو غدة في كتابه 哎，对对对， Ben de mi doktor stresi kullanıyorum? Yok. Bakayım benimkinden iyi mi? Yumuşak mı? Ele baksana. Nasıl ya? Daha sert var. Şey yapışıyor böyle üstü şey gibi. Şey ha, yapışsın mı istiyorsun? Orası mı daha iyi? Allah razı olsun. İyi. Sadece ağırlık çalışıyor. Kefel ahval fi konu. Yapalım. الصبر برد Selamünaleyküm. Hocam Allah razı olsun. Selamünaleyküm. Allah razı olsun. Hocam dersiniz çok sarin. Ben dersinizi çok beğendim. Soru soracak bir şey bırakmıyorsunuz yani. Konuyla alakalı soracak bir şey kalmıyor. Dikkat et. Olsa sorun <laughs> Dikkat soru soracağım. Konuşma, konuşmama hakkına sahipsin. <laughs> Konuştuğun her şey aleyhinde kullanılabilir. كيف الشباب؟ الحمد لله يعني يتقدمون الأجرمية إن شاء الله ستنتهي يعني بقي عندنا درس واحد ننتهي من الأجرمي بس درس واحد المجرورات فقط المضاف إليه يعني. والمضاف إليه يعني شرحناه قبلا كثيرا نقول نعرف هذا مضاف هذا مضاف إليه يعني يعرفونه إن شاء الله تقريبا قطر ندى وصلنا إلى الثلث تقريبا أكثر من الثلث ويعني طبيعي يعني الزمن طبيعي يعتبر بالنسبة إلى قطر ندى طبيعي و في الحوار الكتاب الأول إن شاء الله ننتهي منه يعني بعد أسبوع هكذا ننتهي من الكتاب الأول إن شاء الله شيخنا البارحة كنت أقرأ هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم الحديث رواه الإمام مسلم في صحيحه قال إذا كان يوم القيامة دفع الله عز وجل إلى كل مسلم يهوديا أو نصرانيا فيقول هذا فكاكك من النار وكان سعيد بن أبي بردة قد حدث بهذا الحديث أمام عمر بن عبد العزيز فاستحلفه عمر بن عبد العزيز بالله الذي لا إله إلا هو ثلاث مرات أن أباه حدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال فحلف له نعم. هذا الحديث آه يعني السؤال الآن يخالف آية الآية التي تقول ولا تزر وازرة وزر أخرى أم أنها توافق الحديث الآخر أن لكل إنسان في هذه الدنيا مقعدان مقعد في الجنة ومقعد في النار هذا من هنا şey Aynen. Yani. O kadar adam yoktu yani. Kaynasaydın. فقتل بهذا النبي والثالث استحلفه المرء يوم الثالث بالله فقد ذلك قوله وشبت المرأة أن أباه حدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم Yarın akşam yani öğlen. Nعم. وهذا وهذه كأن لا أدري هذا القسم أين لا أدري ولا وقال وفي لفظ هذا هذه رسالة أتتني من آه، هذه الصفحة اسمه أهل الأثر الشيخ أبو عمر الشامي مشرف عليها اسطنبولي اسطنبولي اسطنبولي لكن نسيت الشام ابو عمر الشامي هو قال انه من تلاميذ الشيخ لابد ان نثبت آه، المتن المحفوظ نعم اذا يعني اتى احد يعني بالزياده نعم يعني يحقق الزياده نعم ان كانت خالفت ام نعم, نعم وافقت وهو احيانا تجد كلمات مدرجه يعني نعم على المتن مدرجه معنى تكون على المعنى تراجمها نعم لا أولا نجد أصل الكتاب نعم هي نعم الآن هنا الشيخ الألباني يتكلم عن مسألة أخرى حديث آخر يتكلم عن حديث آخر أخرجه الآن آه، الحديث هنا هذا اللفظ الآخر لا يموت رجل مسلم إلا أدخل الله مكانه النار يهوديا أو نصرانيا كلها في صحيح الإمام مسلم رحمه الله من طريق أبي بردة عن أبيه من حديث رقم 2767 من ينقلها؟ من ينقله لا أدري هذا الرجل الذي كتب نجده تدري الشيخ الباني كيف يتهم الصابون على صابون؟ نعم التيمم خلال إثبات, آه، إثبات الرقم إيه، يقول في الصحيح مسلم فقط بهذا المثل لا نجده هذا تدليس والله ما ندري الآن ثمانية كان لابد أولا نثبت الرواية آه المتن المحفوظ الرواية الأصلية يعني نعم. نعم الأصلية نعم وبعد ذلك نشوف الزيادات نعم ثم نثبتها أو نضعف نضاعفها نعم. نعم. وهنا يقول غير انه واحد ولهذا مثلا آه، آه، المراجعة يعني الباري أحسن شيء نعم لأن ابن حجر يجمع يجمع رواية كلها يتكلم أنا أريد الآن مثلا هذه مسألة قضاء وقضاء يفعل هذا في سلسلة نعم رحمه الله هلا مسألة كبيرة مسألة زيادة في الكلام فيها مسألة كلام كبير لا نستطيع أن في جلسة واحدة زيادة الثقة كما يقول الشيخ الباني في أكثر الأوقات نثبته بالقرائن آه تمام نعم نعم آه، ترى بعض الناس يعني يخلطون بين زيادة الثقة والشعر نعم صحيح من من أول شاهد ذاك هو حديث تحريك الإصبع إصبع أولا حتى في صحيح مسلم ترى حديثا مرققا نعم. وتجد في عاشيته ثلاثة أربع روايات نعم لا يذكرهم أحيانا يقوي يقوي السند بشواهد يذكره يعني شاهدا نعم وأحيانا ترى يقوي المتن يعني قراءة البخاري يعني أسهل من قراءة صحيح مثلا البخاري هو الذي نفسه بوب أبواب الفقهية نعم صحيح فقط مسلم نووي هو الذي بوب النووي الذي بوب النووي الإمام البخاري كان يبوب صحيح لكل يعني باب صحيح البخاري إنسان نعم يقول يقولون أن فقه الإمام البخاري في ترجمته في تبذير ترى في البداية كان خلاصة الحديث نعم وفي صحيح البخاري تجد تقريبا ثلاثة آلاف مكرر لماذا؟ أي حديث يعني فيها فائدة يعني فائدة فقهية فوائد يذكرها في كل كله رحمه الله واحيانا يتهمونه هو ليس هو محدث ليس بفقيه بالعكس ونفس الوقت فقيه أنا أكره هذه الفكرة الذي قام بها هو الشيخ علي القنطاوي اتهم أيضا شيخنا الألباني رحمه الله مثله تكلم شيخنا الألباني عن هذه الرواية يجيء يوم القيامة ناس من المسلمين لذنوب أمثال الجبال فيغفرها الله لهم ويضعها على اليهود والنصارى قال الشيخ رواه جماعة عن أبي بردة يعني أبو داود أبو داود الترمذي بن ماجه تلك الزيادة يعني لفظ وضع على وهي نعم ويقول هي هي في السلسلة الصحيحة نعم ويقول هي عندي شاذة بل منكرة نعم صحيح وهي السلسلة الضعيفة حديث رقم 1316 لابد من المسعد مثنى نعم ضروري ما فيه من زيادة حتى نحكم على المخالف أو أو المحفوظ نكون منصف نعم ولهذا أهل الحديث ترى مثلا في الباب يذكر الرواية ترى تحته ضد هذه الرواية نعم ليس كالفقهاء الفقهاء لا يذكرون في الكتب إلا ما يوافق يعني قوله قوله نعم الآن هل لديكم متسع من الوقت أم والله ينتظرنا يدعوني إلى المنزل إن شاء الله إن شاء الله